studio za radiyo y'isanganiro turi ku munsi w'imana igenekerezo rya gatandatu nyakanga bibiri na mirongo ibiri n'umwanya w'amakuru mu kirundi yo kuri uno mutaga nayo twayahera ku ngingo nkuru nkuru zikurikira basabwa gutahura ko uburuhuko bwarangiye bakaja ku kivi kandi bakirinda ingeso mbi abo n'abanyeshure buca basubira ku ishure ejo aho bukera nakamo bategwa na David Ninganza arongoye igisata kijejwe indero y'abana mwishira hamwe Sojepaye muramwumva murano makuru umukuru w'inama nkenguza amateka asaba abanyagihugu bo muri komine mukiki ntara ya Bujumbura kwandikisha amatongo yabo mu bisata bibijejwe Emmanuel Sinzohagera akabona yuko Indiane ziri mu gisata c'amatongo ari zimwe mu bihungabanya umutekano turi ku munsi w'imana murabimenyereye tubafitiye tubafitiye na bucana yandi y'ingaburo y'uno munsi katuyagira ku kamaro k'igitegwa cyitwa beterave hazoba ari mu mpera y'ano makuru ahagariwe mu buhinga bw'ibyuma n'ayihiko w'imana mukayashyikirizwa na emerisha niyo nkuru sangwa ikaze sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro ndetse kubaharamutsa nongera kwa ikaze muri ano makuru kwegereza ubutegetsi abanyagihugu decentralisation mu gifaransa ngo n'ubu ntibirashika aho bishinga imizi mu gihugu umuhinga mu bijanye n'ubutunzi Faustin Kumana avuga ariko ko vyari bifise akunguko kenshi kwitunganywa ry'intwaro nko mu gisagara ca Bujumbura uwo muhinga akabona yuko na Chane Chane vyari gufasha mu gutora inyishu ku bibazo bihanze gisagara harimo no kubuza abanyonyezi abanyonyeza itungo rya leta reka tumukurikire ibijanye no kwegereza ubushobozi abanyagihugu bimwe bita decentralisation muri rusange mu gihugu ntivyashitse guca ari giterana cyo twifuza mu gisagara ca Bujumbura ho muri meri ho urabona ko bitigeze biba ngo amakominaro nk'ubwigenge Ibyo rero bice bizana ingaruka iyo agumye muri mera akagumira ku rwego rwo hejuru uca usanga bimwe bitatu taransiparanse gukorera mu muco atari kirengwa asanga ari abantu bikitse mu kiza harabaye mu kunyuza amatungo y'igihugu y'ubwisagara kandi eh, ari amakuru aba atangwa n'abanyagisagara ibyo rero iyo umuco utahari ingeso ntizishobora zigwira ikindi ni uko abanyagihugu se bagora kubona ingene bakurikirana ati ndiko dutanga amakori muri meri tubaza gute icyo twaranguriwe mbega mere doravire turamushikira mbega vyerekana yuko umutwara ahari hose ivyo ariko ararangura mu buryo yahawe n'abanyagihugu ategereza gusa n'utanga raporo bakabona neza yuko amahera batanze aheza akabagarukako uwo muhinga nyene agasaba abarongo igisagara ca Bujumbura ko botunganya inama rukokoma yo guhana guhanahana ivyiyumviro kugene igisagara ca Bujumbura cotunganywa neza n'ubunyene tumukurikire Faustin Ndikumana nk'icyambere ucagira yogira isuzuma ry'ingene igisagara cya bujumbura gitunganije mu ntwaro hagatuma ko kuru de konti izi za insoje Leta bakaza kuraba amafaranga ya miri yakoreshejwe ingene amasoko atangwa hanyuma bimwe byo kwerekana amatungo yabo mu bantu bo muri miri bategeza kubikora bakabikora kuko urumva amakori atozwa aja muri miri ntiwutaja mu mifuko y'abantu bakarako atabantu batunga umurengera ari uko ari mu gisagara ataba badashobora gusigura amatungo bayakuye kandi bari barajera amafaranga y'igisagara hagatuma ko inama rukokoma yaba abanyagihugu ari municipalite bakaza guterera ibyiyumviro vy'ingene iyo decentralisation organisation yociba kandi kaja mu ngiro bagerageza no kwigizayo abantu bakunda kuraba inyungu zabo bamwe baca bavuga bati kumbure decentralisation ije idukuye amata mu kanwa amafaranga ntitwiyatunganya aha mu bundi hari akageso kabonetse cyane mu bantu bo muri administration umengo haje amahinduka ukavuga ngo ibijigiye hariyo uca umengo barakwatsa ukamengo wagiye muri leta gusa kugira uje kugera amafaranga nk'uko umengo Faustin Ndikumana akaba uwo mwihwezo inyuma yaho amakomine ah, ya Meri Bujumbura ashikirije amakenga kubijanye n'ubwigenge bwayo mu kwitunganiriza iby'ubutunzi n'inyuma kandi yaho ushikiranganje bujejwe intwaro iterambere rusangi n'umutekano ushikirije yuko uko kwigenga uko kutigenga kwa makomine ya Meri Bujumbura ahubwo biva eh, biri imbere mu gahaze kari mu itegeko rigenga amakomune isanganiro inama isumba umukuru w'inama nkenguzamateka asaba abanyagihugu muri komine mu kiki intara ya bujumbura kwandikisha amatongo yabo mu bisata bibijejwe wasanga ari imvukira y'intara ya bujumbura kanavuga ko indyane z'amatongo ziri mu bihungabanya umutekano ako kamo Emmanuel Sinzo hagera yagateye abanyagihugu ku munsi wa kane mu yagize muri iyo komine ari kumwe n'abajejwe intwaro umutekano hamwe n'abanyagihugu warongo inama z’amateka y'u Burundi akabona yuko ayo matongo hamwe yanikishijwe ashobora kubabera ingwati mu gusaba ingurane mu mabanki yo bashikana ku iterambere rirama tumukurikira amajwi yiwe akaba yegeranijwe na mugenzi wacu Moyize Misako muri leta hariho umugambi waje nibaza bariko barakwiragiza hose wo kwandikisha amatongo yacu muri komine mpamagara abenegihugu kwandikisha amatongo yacu tuyandikishe muri komine ibyo bizogabanura ingorane bizogabanura zamburana ibyo bizoturinda y'amatati y'amatongo dufata akanya tugende twandikishe amatongo yacu muri komine ayo matongo nyene twandikishe muri komine arashobora kutubera n'ingwate zo gusaba amafaranga mu mabanki iryo tongo ryandikishijwe uzogenda muri banki hanyuma ubasabe amafaranga ubahe rwa rupapuro rwo muri komine ko wandikije itongo hanyuma baguhe amafaranga ugende urangure wa mugambi wawe witeze imbere uhejeje ugende wishyure banki abantu ugasanga birirwa baraburana baraburana baraburana yashiguye akarimbi yantwaye imetero ugasanga n'umwanya wo gukora ibikorwa ntawe kubera ko twirirwa turagenda kuburana kuburana mu kabetsi ugasanga wa mwanya wo gukora twawutaye tugenda kubwirane kuburana Emmanuel Sinzohagera arongoye inama nkengo z’amateka y'u Burundi hano makuru yacu tuyabandanirize mu buraruko bushirutse ruko bw'u Burundi ukuja kumwe n'abandi mu mashira hamwe n'uburyo bwo kungura ubwenge bituma umukenyezi ashobora kuja ku rugero rwo guhiganwa n'abagabo atakwikengera ibi bishikirizwa n'umukenyezi aherutse gutsinda amatora yo kurongora umutumba wa Kiyange muri commune winyuza intara ya Muyinga akaba mu bakenyezi batatu babaye aba mbere ku mitumba mirongo irindwi n'itanu igize iyo komine didonenze imana ni mugenzi wacu akorera hariya muyinga yamusanze ku mutumba wabuhinyutsa mu rugero rw'imyaka mirongo ine muregwa turinite umukenyezi avuga twenga twenga tumusanze ku isoko ya muramba muri komine buhinyuza abaho bati uya ni wa mugore azi gukenyurana mu matora yo ku mutumba we aziyita nk'ibitangaza twahiganwe turi abantu icyenda twari abakenyezi babiri n'abagabo ndabatsinda n'ukuri nanjye sinaronka n'ingene ndabisigura atsindiye ikiringo ca kabiri kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu kwimenyereza kuba imboneza ngo yavyigiye mu mashirahamwe ahuza abana rugo kuko ari nayo yamuhaye amanota kubera kenshi umukenyezi wasanga icyo akeneye cyose atega amaboko umugabo wiwe umugabo umaze gutanguza mu mashyirahamwe abakenyezi barakerebutse umunyu bakawigurira isabune bakayigurira twagabuye n'igitenge akakigura binashobotse agasohokana umugabo wiwe bituma rero mu ngo n'imiryango abona ko ari ikintu cy'iterambere cyane bacavuga bati burya mukenyezi yazanye irya terambere niwe tuzogira umukuru w'umutungo uyu ahamagarira abandi bakenyezi kutigunga avuga ko gutunganyiriza bose no kujya inama inama nabo basangiye kurongora umutumba ariryo banga ry'uburongozi bw'umutumba n'abagabo barantora bivanye n'ibyo babona nashoboye kurangura canke bivanye n'ukungene ntunganiriza bose ntarabye ati uyu n'umukenyezi canke uri umugabo kuko uri umukenyezi akaba uri mu ikosa ndakubwira ati ngaha a ah, raba ingene usaba imbabazi warengereye umugabo wawe ibuhinyuza ku mitumba mirongo ibiri n'itanu abakenyezi batatu bonyene niyo baje imbere mu ndongozi z'imitumba ibuhinyuza Dieudonne Imana radio yisanganiro. arakoze Diodorenze y'Imana ku isaha zitandatu n'iminota mirongo ibiri mirongo itatu n'itandatu muri radiyo isanganiro n'amakuru mu gisata c'indero abanyeshure hafi ibice cumi kwijana ijana baraheba ishure mu ntara y'indero ya Karusi kuko abajejwe intwaro badafasha biboneka mu gisata c'indero hamwe n'ubukene izo ni zimwe mu ntamamyi zituma ico gisata c'indero mu ntara ya Karusi gishobora gusubira inyuma ibyo bishikirizwa n'urongo ico gisata nyene muri Karusi yabishikirije mu mpera y'inondwi aho we n'ibiro bya buramatari bari bakoranije abafise ico baterera mu iterambere ry'indero muri iyo ntara Blaise Pascal Kararumiye mu myaka itatu iheze intara y'indero ya karusi yari iteye iteka ironka ikibanza cya mbere mu gihugu mu bibazo bya leta vy'umwaka w'icenda konkuru nationale n'ibibazo bya leta by’abaheze amashuri ni inama yo kungurana ibyiyumviro dushobore kwigira hamwe icokorwa kugira ngo igisata c'indero gishobore dushobore gutera imbere kurusha kandi umwe wese yumve uruhara yogira mu guteza imbere icyo gisata ashikiriza ko yatagikozwe vuba intambwe indero yarigeze ko muri iyi ntara ishobora gusubira inyuma bidasanzwe bimwe mu byo ashikiriza byo yisubiza inyuma ashikiriza abaheba amashuri akavuga ko abanyeshuri hafi ibice cumi ku ijana baheba buri umwaka agasigura ko imvo nyamukuru ari uko abanyagihugu bo mu ntara ya karusi ngo bataramenya akamaro k'ishuri ikindi ashikiriza ubukene mu miryango icya gatatu ashikiriza ngo ni uko abarongoye intwaro na cyane cyane abarongoye amakomine ngo badafasha biboneka igisata c'indero aho rero cyo kimwe n'umuhanuzi mukuru wa buramatari basabye abasitanteri kujya hamwe n'abarongoye indero mu makomine bategekanye ibikorwa hamwe n'uburyo bikenewe kugira ngo igisata c'indero gitere imbere mu makomine yose ikarusi kararume Brez Pascal ku bwa radio isanganiro bamwe mu babyeyi b'abana bahejeje mu bahejeje amashure eh, bahejeje mu myaka ya gatandatu bakoze ikibazo cyo kuja mu mashuri ya Karorero baridoga ko igikorwa cyo eh, kubarobanura eh, cyo kurobanura bazoja muri ayo mashuri hamwe hamwe mu ntara y'abururingo cagiyemwo akarenganyo bagasaba bagasaba nako bagasaba kurenganurwa ino nkuru tukaja kuyigaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma abanyeshuri buca basubira ku ishure basabwa gutahura ko buruhuko ngo bwarangiye bakaja ku kivi bakirinda ingeso mbi nko gutwara inda z'ishushu kubigeme ako kamo kagategwa na David Ninganza rongo yigisata kijejwe indero y'abana mwishyiramwe sojepaye abavyeyi nabo ngo bategerezwa gukurikirana hafi indero y'abana babo leta nayo ngo igashira uburyo bukwiye mu gisata c'indero mu ntumbero yo guteza imbere ubumenyi tumukurikire abana ababyeyi abarungitse ku ishuri nibo bamenya icyabajanye bakamenya ko atagusamara bibamwo bakamenya yuko batonda ku ishuri amasaha bababwiye bagataha hageze bagakurikira umwigisha nk'uko biba bisabwa n'amategeko y'ishuri bisigura ko abana batiza gutangura yuko uburuhuko bwaheze hatanguye ibikorwa by'ubwenge ibikorwa byo kwitwararika ishuri aho rero tukagira ko dusaba abanyeshuri Ah, ko kuri bimwe bimwe byabaye mu mwaka uheze ah, byoba ibigabanuka ku murindi munini ashaka kuvuga nk'abana benshi usanga baheba ishuri ah, kumbure abana nabo ugasanga batwaye imbanyi hatari bwagere bakiri ku ntebe y'ishuri ibyo rero tukibaza ko abana bo nyine bagize uruhara ruhambaye bishobora kugabanuka cyane David Ninganza yavuganye ku telefone na mugenzi wacu Evariste Nziko banyanka mu ntara ya Bubanza ngo haracabura bigisha barenga amajana 5 mu mashuri nshingiro n'inyuma yayo nkuko bishikirizwa n'abajejwe indero muri iyo ntara aho harimo ngo harimo n'abafisi impamya bushobozi zitandukanye kuko nivyo vyigwa bibuze abigisha batandukanye Philbert Habonimana arongoye ubuyobozi bw'indero mu ntara ya Bubanza asaba abo bayobozi b'amashuri kuba bararondera abigisha basanzwe mu kurindira ko hari abandi bohabwa akazi mu minsi iri imbere ibintu bimeze uko mu gihe ababyeyi bamwe bamwe baguma bidoga bavuga yuko eh, badatahura ingene boguma batanga agaciro kabute kubakutsa kivi eh, n'abakorerabushake kandi abana bategerezwa kwiga ku buntu nk'uko leta yabishinze mukanya kanya gatoya nimucana yandi y'ingabo isanganiro guca n'ayandi y'ingaburo twababwiye ko tubayagira ku gitego cyitwa beterave ngo gifasha umuntu agifungura kutabangamirwa n'indwara yo kudadarara kw'imitsi kikongera kandi kigafasha mu gukinga indwara za kanseri zitandukanye nk'uko bishikirizwa n'umuhinga mu bijyanye n'ingaburo jean paul wineza akavuga yuko beterave ikingira indwara zibangamira igitigu uca n'ayandi y'ingaburo na jean marie mayonga nk'uko bisigurwa n'umuhinga mu bijyanye n'ingaburo uwineza jean paul avuga ko igifungurwa beterave kirimo insanganyagaburo zitandukanye zifasha gukinga umubiri indwara zitari nke beterave rero iratunze ibintu byinshi cyane byinshi bikomeye bihambaye akangenye muri yo beterave iratunze yo kuzihinguramo isukari kugira ngo mbere bashobore mbere no gusubiriza isukari nk'igwa mu misigati ni ukuvuga ngo beterave irafasha kandi no gukingira abantu bafite ingorane za anemi gukina amaraso ni antianemike mu yandi majambo mu gifaransa hama kandi eh, irongera kandi igatuma umwambiro mwinshi utaba mu maraso cyo bita efe alkaliniza hama kandi kongera ikagabanya n'ibinure mu maraso cyo bita efe ipolipemia kongera igafasha no gutuma umuntu asohoka neza cyo bita efe laxatif hamwe irinda amakanseri atandukanye cyo bita bita efe antikanserigene mu kucihereza ngo umuntu ashobora kugihinguramwo umutobe canke akagishira mu zindi fungurwa kugira ngo vyorohe kuyifungura e, beterave rero ingene umuntu akwiye kuyihereza asha kuyihereza mu buryo butandukanye hari abayikoresha mu buryo bwo gukora ji umutobe mu dupande duto duto hama gacanga n'izindi mboga zitandukanye amakaroti amashu n'izindi mboga mubona abantu bakunda gukoresha muri salade Uwiniza Jean Paul akavuga ko hariho abantu badashobora kwihereza beterave ngo kuko isanzwe irimo isukari nyinshi abo nabo ni nk'abantu bagendana indwara y'igisukari arakoze Jean-Marie Mayonga n'umuhinga mu by'ingaburo Jean Paul Wineza mwakoze namwe mwese mwateze yo mpano makuru n'abagenzana dusangira uruganda rw'amakuru bayegeranije kugashikaho mwayumviye yakoze naye kuwimana yatumye mu mvuga mu kanyumva mwayashikirijwe na Aimé Richard niyo nkuru ariko mu kanyisase bagenzanje Eline Bere nibigira na ibahitse nziko banya nk'abazo babashitse kugira ngo babashikirize ibyanditswe n'ibinyamakuru mugira umunsi mwiza w'Imana umwanditsi w'ikinyamakuru iwacu wabona ko abo bantu atari byanduka bitazwi yandika ko abari bo bose atambo n'imwe yosigura kugandagura abanyagihugu b'inzirakarengane batagira ibigwanisho mugenzi wacu arangiza yicura ko ivyo bintu bishobora guhagarika umurindi w'impunzi z'abarundi zari zitanguye gutahuka ku bwinshi mu gihugu cy’amavukiro c'amavukiro n'itororokanizo ry'amakuru net press ryandika ku bantu bane bahagaritswe ku munsi wa gatatu muri zone mukungu komine Kandarake intara y'amakamba mu manuko bw'igihugu ukubuze guhitira mu mwaka w'icenda leta yisubiye ko byandikwa n'ikinyamakuru c'abigisha Ravado Rensenya inyuma y'inama nshikiranganje yo kuwa gatatu Nyakanga umwaka wa ibiri yahagaritse ingingo y'umushikiranganje w'indero n'inyigisho za kaminuza ibuza abanyeshuri bayoboye ikibazo ca leta cyo mu mwaka w'icenda guhitira ico kinyamakuru citaye ibijanye n'indero kiranagaruka ku ngorane zihanze inyigisho z'imyuga mu myaka mirongo ibiri ico gisata ngo ntikigira uburagamo mu bijanye n'ubushikiranganje gikukira vyongeye nk'uko lavoir de l'enseignant kibandanya kivyandika inyigisho zitangwa mu gisata c'imyuga ngo ntizihagije ugeranije n'abantu benshi bazisaba ikindi ngo ni uko uburyo bw'amafaranga bwashizwe muri ico gisata butabakundira kuronka inyubakwa n'ibikoresho bikwiye ndetse ngo ntibashobora kuronka abarezi bakwiye bavyigiye kurangiza ikinyamakuru ravado ransenya cerekana ko itunganywa ry'amashuri y'imyuga ritajana no gukarisha ubwenge no gutanga uburyo bwofasha mu kuronka ibikoresho mfashanyigisho urutonde rw'ibiyayuramutwe ubu ngo rurazwi Kushika muri myandagara umwaka wa 2020 kubera ingorane ziturutse ku kunywa ibiyayura mutwe ubuserukira imbere y'amategeko ico kigo Albert Mbonerane abwira abagenzi bacu kwico kigo cashinzwe kugira gifashe mu gutegurira kazoza keza ugwaruka ngo kuko abakiri bato bafise ako karanda asaba abavyeyi abajejwe intwaro n'igipolisi kurushirizaho gutuza ako karanda karanda gatugwaruka naho hari bimaze gukogwa mbonerane asaba ishigwaho ry'ikigo gifasha abanywi b'iyovyabwenge ntibatinge kubiheba nk'uko ico kinyamakuru candika ku bijyanye n'ubutunzi n'imibano kibyandika amakuru ashyikirizwa n'ibinyamakuru ugucukura mu nzuzi zica mu gisagara cya bujumbura n'iziri mu micungararo byarahagaritswe kuva genekerezo rya gatatu nyakanga umwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri byatangajwe na jean claude ngenzi umuyobozi mukuru w'ikigo kiraba inyubako itunganywa ry'ibisagara n'uburaro obuha itorokanizo ry'amakuru ABP ari naryo ibyandika gerekana ko ingingo yafashwe inyuma y'urugendo rwagizwe n'inzego zigeje intwaro iz'igipolisi n'iz'igisirikare zikorera mu gisata cyo gukingira ibidukikije ku nduzi zitandukanye zo mu gisagara cya bujumbura nka kizingwe mugere mutimbuzi na hangwa na kanyoshi abagore muri urwo rugendo ngo byaragaragaye ko abacukura bakora ibinyuranye n'amategeko ibyo ngo birashobora gutera impanuka nk'uko tubikura muri abepe Kucivugo isi dukeneye umwaka wa bibiri na mirongo ine na gatanu umwaka wo guhimbaza imyaka ijana izoba iheze ishyirahamwe ribayeho ikigo ca onu kijeje gutanga amakuru mu burundi caratunganije ikiganiro cyo guhanahana amakuru n'abamenyeshamakuru b'abarundi mw'isekeza bise onu ifise imyaka mirongo indwi n'itanu nk'uko vyandikwa n'ikinyamakuru gikorera ku buhinga ngurukana bumenyi ranova muri ico kiganiro ben vahabe yaserukiye umuhuzabikorwa wa onu mu burundi ngo bapfa gukoresha izo babonye cyangwa izivuye mu mwimbu baheruka kuronka ku bw'umuhinga mark ngendahayo yahoze arongoye ikigo cy'ubushakashatsi sehader akaba n'umwigisha wa kaminuza mu gisata cy'uburimyi ngo kubera kubura uburyo n'ubushobozi byotuma abanyagihugu baronka umwimbu mwiza imbuto buzirobanuye n'ibitegwa birinda indwara n'uruzuba uburundi ngo buzoguma bugira ibibazo by'ubukene n'ibifungurwa nk'uko umwanditsi wa yaga arangiza abishikiriza akaba ari hano duciye turangiriza n'amakuru yanditswe n'ibinyamakuru mwayashikirijwe na Lidia Gahimbare afadikanije na Irene Bell nibigira ibihe byiza aho muherereye naho ubutaha amakuru ashyikirizwa n'ibinyamakuru